ta freata hopu pe gai hysterousi freata exerute kai to e amboni periballetai. i balle tai hine metis en piptae ec to hyder calpais exulinais haitines ec camacos e schoinu e haluseos cremantai e che e romboe, e cylindroe laben econti, e trochoe, e alla men antliae aruetai.